makuru avugwa kuri uno mutaga wa mirongo ine na gatanu ntwarante aya nayo tukahera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira ngo nta sano riri hagati y'ubwicanyi bwagiriwe intwazangabo zibiri mu gisirikare zishwe ku munsi wa kabiri ibyo bivugwa na Gaspard baratuza vugira igisirikare mu kiganiro c'abavugizi b'ubushikiranganji butandukanye cabaye kuri no wa gatanu ariko umugambwe ipronisha rya shahare nditije bakavuga ko ubwo bwicanyi bufatiye ku ihorihori rifatiye ku bwoko mu bijanye n'umutekano umuntu umwe niwe yaraye yitavye imana mu masasu yavugiye muri iri joro eh, muri zone ya Musaga n'ingaha mu gisagara ca Bujumbura nayo ngo kwikwega mu gushyiraho amategeko asa mu bihugu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko ngo biri mu bituma bikuru bikuru Burundi budatuma budashira mu ngiro turasubiye kubara munsa makuru yacu tuyahere mu ivugwa umutekano w'umuntu umwe niwe yarayishwe yishwe ku rya mbere rya zone musaga ni komine ntangwa n'ingaha mu gisagara cya bujumbura abanyi b'uwo yishwe arashwe bakavuga ko yarashwe masasu yavuze nk'igihe cy'isaha icyenda n'igice z'ijoro abantu bari hagati ya bane na batanu mu babanyi be bakaba bafashwe n'igipolisi joseph nsabiyabandi niwe yazindutse atubwira uko yabisanze muhorakeye gerard niwe yari yiciwe ku rya mbere rya musaga aho yari asanzwe aba hepfo yo ku kabare kwa karori ababanyi b'uyo yari yishwe bavuga ko yari asanzwe ari umushoferi w'umugwizatunga yitwa wa kenya mu nyuma niho nasohoka buri ko buraca njya numva abapolisi barampagaritse agasubira inyuma nabwo ati nagomba kwihagarika ngo ntaco baca banjyana inyuma y'inzu niho ndabona umuntu aryamye barashe niho baca bambaza bati umuntu uramutse tindamutse n'umubanyonga akoreke turi umushoferi w'umuntu nk'uko abanyagihugu bo ngaha kujyambere rya musaga babandanya babivuga muhorakeye gerard ngo yishwe mu masasu yavuze mu masaha cenda z'ijoro twebwe mu ijoro twatanguye kumva abantu bagendagenda inyuma y'inzu hama jewe nanibaza yuko bwakeye hama ndavyuka mw'ijoro nyene nk'uwusohotse muri toilette nuguruye nkumva nyuma y'inzu abantu abandenya bagenda birankonosohoka hamace numva ngo ngo habasoda bakoma induru ntituza bakomye induru abaribo haba mu nyuma ce numva inkonko nyinshi ce ndiruka ce ndugara hama tuguma ngaho ntitwasubiye kuryama kuko wamenga nta mutekano uhari waguma wumva abantu baguma bagendagenda tuvyutse nyene tubona uwundi muntu tubana aho bamwiciye twumva ngo nawe yarasohotse hanze agiye muri toilette hama ngo acagwana n'umusoda nyene twabonye n'inkoni yari afise ngo niyamukubise hama nabo bacaramurasa bumaze guca uwo biketse akamufata hama barafata n'uwundi mutama ntitumuzi izina n'undi mukobwa witwa divine ari impande y'iwacu na mutoyi wiwe n'uwo mwana w'iwacu nyene bacagenda batwaye abantu batanu bure ntituzi iyo bari abanyagihugu bo kuja mbere rya musaga basaba ko boronswa abajejwe umutekano bizewe na bose kuri ubwo bwicanyi rumenyetso antoine arongoye zone musaga avuga ko aza kugira ico ashikirije ku muhingamo w'uno wa gatanu kuko mu gatondo ngo yari afatiriwe Joseph Nsabiyabandura kenuye tubandanye n'ayavugwa umutekano hari urugo guharaye rutewe kwibarabara ry'icumi rya commune Gihanga ni mu ntara ya Bubanza abagizi ba nabi bakaba bateye grenade mu nzu babanje kubomora idirisha ariko imana yarakinze iyo grenade ikaba yononye inzu gusa kamikazi Francine asanzwe aba muri iyo nzu akavuga ko ivyo bifatiye ku matati y'amatongo asanze apfa n'abahungu bavukana mbere batatu bakaba bafashwe n'igipolisi mu gitondo cuno wa gatanu abo bafashwe akaba ari uwitwa nyandwi floribert bigirimana jonas ndarehonard abo nabo bakaba bari bamaze iminsi itari mike baburanira iryo tongo tukiri mu bivugwa mu mutekano ngo nta sano riri hagati y'ubwicanyi bwagizwe ku ntwazangabo zibiri z'igisirikare zishwe ku munsi wa kabiri ni hano mu gisagara cya Bujumbura ibyo bikaba byavugiwe imuramvya n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi mu kiganiro cy'abavugizi batandukanye b'ubushikiranganji bugize leta y'u Burundi Gaspar baratuza agasaba abasirikare kudacika intege na cyane cyane mu gushigikira igihugu n'abakirimwo kurikirana Gaspar baratuza bugira igisirikare cy'u Burundi ngo niya ngo niko bimeze hashobora kuba hashitse akaroyo kamwe gasa n'akandi isanganya ryabaye ku munsi wa kabiri igenekerezo rya mirongo ibiri na kabiri ntwarante w'umwaka aho hariho intwazangabo zibiri eh, ziyishwe imwe ikaba yishwe ku murango iyindi ikaba yishwe ku mugoroba biragaragara neza yuko izo ntwazangabo icyo zazize n'ababishe atari bamwe kandi bidafite intumbero imwe ibyo rero twagomba kumenyesha abarundi batwumviriza n'abasirikare bose aho bari yuko atasano anabubisha bifitaniye umwe wese ahari abandanye akazi kiyo nabyo abariko baritohoza bazotanga icyegeranyo hanyuma kuvuga yuko hoba hari ingorane izi na ziriya hariho abagizi ba nabi bama barota gucanishamo inzego zigize igihugu ariko ibyo ntibicire intege abagize urwego rwo kwibona abana mu mugambwe iporoni ishami rya shaharenditije shaharenditije arongoye uwo mugambwe avuga yuko bigaragara yuko ubwicanyi bumaze kugaragara mu gisirikare bukomakomeye bukorwa mu ntumbero y'ihorihori kandi ko rifatiye ku bwoko kurikirana shahane nditije abishe umwotsi inzu yahiye kuko nta joro ryijana atawishwe atawutwawe n'igipolisi amagrenade aterwa ku munsi ku munsi reka mbere agafuni gahamba akama ku rutugu ikibabaje kuruta biteye ubwoba mbere ni uko ubu bwicanyi bwatandukiriye inzego zijejwe umutekano ukamengo hariho mbere intumbero yo kwihorahorana eh, hagati y'abahoze mu gisata ca kera bita n'abandi babo bita pemupeya ivyo mbere bikaba bifite intumbero ihagaze ku bwoko uno munsi hagaragara umuhutu yibukeye umututsi baca bacisha ku buhonga ibyo rero birateye agahinda n'ubwoba kuko mu bisanzwe inzego z'umutekano zituma igihugu gihagarara n'inzego zidahungabana ujya mu koronere dariuse yagandagura akagandagurirwa eh, mu biro bikuru ku igituma bigaragara yuko aribo babikora ni uko nta bwicanyi na bumwe buba mbere dufate no ku bantu bakomakomeye ngo heza haba amatohoza nyakuri bavuga ati amatohoza yatanguye kandi bafasha aba n'aba n'aba barabasambisha hanyuma barabona yuko abagize ubwicanyi ari aba n'aba hanyuma akajya imbere y'ubutungane mu kandi umuvugizi w'igisirikare Gaspar baratuza yemeza ko hari abantu bamwe bagerageza gucanisha mu inzego z'umutekano n'igisirikare kigera ciwe usanga mbere aramuzunguruka cyangwa muri munsi yiwe cyane niwe atanga amategeko ugasanga uyo mukomanda baragiye baramufasha agafatwa kure kandi yitwa ko ari batwara abo bantu rero birerekana gusambura igisoda n'igisirikare byatanguye kera tubibutse ko ndwi aribo bamaze kwicwa muri aya mezi umunani arangiye mu kanya turabandanya n'amakuru mu kirundi inama isumba ingimbi kwikwega mu gushyiraho amategeko asa mu bihugu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko ni imwe mu ntambamye nyamukuru ituma uburundi budashyira mu ngira imigambi y'uwo muryango ibyo byavuzwe n'umushikiranganje ajejwe iyinjizwa ry'uburundi muri uwo muryango wa afurika y'ubuseruko mu nama yahuza abategetsi bakuru bakuru b'igihugu mu ntara ya ngozi kuri uyu wa gatanu hadisanganiro ikaba yarungitse ingozi obeni yo nkuru atubwire ibyavugiwe gushyiraho amategeko ahwanye n'ingingo ziba zafatiwe mu nama z'ibihugu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko ngo biracyikwega mu burundi ibyo bigatuma ingingo zifatwa muri uwo muryango ziteba gushyirwa mu ngiro nk'uko bimenyeshwa n'umushikiranganji ajejwe iyingizwa ry'uburundi mu muryango wa afurika y'ubuseruko hakaba hari mu nama ihuza buri myaka ibiri abategetsi bo mu nzego nkuru nkuru b'igihugu kugira ngo barabe ahinjizwa ry'uburundi mu muryango wa afurika y'ubuseruko rigeze mu gikorwa cyo gushyiraho ayo mategeko umushikiranganji leontine nzeyimana amenyesha ko ishyirahamwe trademark east africa ryahora ritanga imfashanyo iryo naryo ngo rikaba ryaramaze guhagarika iyo mfashanyo bivuye ku bihe igihugu kirimwo naho biruko uwo mushikiranganji ajejwe yinjizwa ry'uburundi mu muryango wa afurika y'ubuseruko amenyesha ko inama nshingamateka hamwe n'igisata kigeje kwandika amategeko service national de legislation bifasha cyane mu gushyiraho ku mwanya ukwiye amategeko amwe amwe ahwanye n'ingingo ziba zafatiwe mu manama agize ibihugu by'umuryango wa afurika y'ubuseruko muri iyo nama nyine umukuru w'igihugu avuga ko iyi nzira ry'uburundi mu muryango wa afurika y'ubuseruko bidakwiye kugarukira mu majambo gusa ahubwo bikwiye no kuja mu ngiro agasaba ibihugu bigize uwo muryango kutinzirira ibindi bihugu bitavuye ku ngingo iba yafashwe n'uwo muryango wose mu vyegwa vya ngozi wa bene nkuru bwa radio isanganiro urakeniye obene abanyururo 92 nibo basohotse ibohero rikuru rya Moyinga ku munsi wa kane hisunzwe ingingo y'umukuru w'igihugu bamwe mu bafungwa bakavuga ko bene izo ngingo ziza zicagura kuko nk'abari nk'abari mu madosiye y'ibijanye na politike batigera batezurirwa imuyinga Diodone Nzeyimana nyuma y'umutaga ku munsi wa kane niho abafungwa mirongo icyenda na babiri basohoka ibohero rya muyinga abo batezuriye bose n'abagabo bataha bashima ingingo y'umukuru w'igihugu yatumye batezurirwa abo barashima ariko hari bagenzi babo bababaye ngo abandi bama batezuriwe ariko bo bakagumizwa mu mvuto abidoga hanini nabavuga ko ngo bakurikiranwa ku vyaha bijanye na politiki usanga bakatiwe iminyororo bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu canke kuja ngo mu migwi y'abitwaje ibigwanisho Innocent Ruberi Intwari aserukira ishirahamwe ryitaho ivy'abafungwa bita AVDP ati ni ikintu ciza cane ko abanyororo batezurirwa na cane cane mw'iryo bohero ngo rya rifise usho ubushobozi bwo kwakira abafungwa amajana atatu na mirongo itanu ariko ryahoramwo abarenga amajana na mirongo itanu kubwiwe ngo vyoba vyiza kuruta nabo mu yindi migwi nk'abo ba politike nabo nyene batezuriwe ubuyobozi bw'iwoheri muyinga bakavuga ko abarekuwe batowe n'umugwi wo mu bushikiranganji bw'ubutungane wari ujejwe ivyo gushira mu ngiro ngingo y'umukuru w'igihugu ni n'uwo mugwi uzi ivyo wafatiyeko umukuru w'uwo mugwi atibaza umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane Dodoneze Imana Muyinga Radio Isanganiro isanganiro mu burundi ngo haribonekeza urudandazwa rw'abana ibyo bivugwa na david n'inganza ajejwe igisata cy'abana mu ishyirahamwe soje paye akaba n'umuvugizi w'iryo shyirahamwe david n'inganza ashikiriza ko hari bamwe mu barongozi batuma urwo rudandazwa rw'abana ruguma rwibonekeza mu burundi kurikirana david n'inganza rero icyo twibaza cyane cyane tubikurikiranye aho biva ni hehe ubwa mbere amategeko y'u Burundi aratunganya neza ingene abana bajabuka imbibe kuko abo bagira urwo rudandazwa si abantu banciye aho si abantu batoyi ni abana baca ku bibuga by'indege bagiye n'indege ni abana baca ku maforontiyeri ku mbibe mu kuri kose bafite impapuro zikwiye kubera iki kubera izo mpapuro biragoye ko ushobora kumuhagarika kuko baraziba barazihindura uko bashaka kuko ntizikingiwe bimwe twita protection ni ukuvuga mu gisate gitanga impapuro cya eta civile umuntu arahindura extrait de naissance umuntu arahindura impapuro z'amavuka kandi umuntu arahindura na karangamuntu kiwe ibyo nibyo twabonye ikagangura ugaca usanga bamwe twita abanoteri aciye yemeza ko uwo ari umwana wiwe kandi musitantera atabanje kubyemeza we wabizi abo twita abasepe batabyemeje ugaca usanga rero wowe uri kurakora iyo dosiye wibaza ko umwana kwije ibyangombwa ubimutwaye atari se atari nyina urumva rero ko hari hagahaze mu buryo bwo gutanga impapuro mu gisata twita gitanga impapuro cya etat civile ahandi bisaba kugoranira ni hehe ni mu gisata cya polisi kuko biremezwa neza ko atamwana ajabuka imbibe adarekejwe n'ababyeyi biwe kandi ko atamwana ashobora kuronka urupapuro rumwe twita pasiporo rw'inzira atari uko abavyeyi uko ari babiri basinye nabo ari imfuvyi hariho conseil de famille kuvuga urwego rukuru rw'umuryango niko gwateza gusinyira uwo mwana ivyo rero nivyo bikunda gusoba abantu ntibabikore ahandi bagahenda inzego za polisi uwavugira ishyirahamwe sojepa yatera akamo leta guhimiriza inzego zijejwe ineza y'abana adashyize inyuma ababyeyi kugira ngo bagwanye bivuye inyuma urwo rudandazo rw'abana kurikirana kandi david n'inganza tugasaba leta cyane cyane kuko nijejwe umutekano w'ibibondo w'abana ko ihimiriza ababyeyi kwihimiriza inzego zibijeje kwihimiriza uwo wese nk'uku na twebwe turimwo ba bose bajejwe ineza y'abana kugira dushire ni hamwe tuhagarike eh, ubwo bugizi bwa nabi atakini bugamije atari gusahura igihugu ibyo rero ni ngombwa ko igihugu gihaguruka inzego zose zihaguruka abanyagihugu tugahaguruka n'ababyeyi bakumva yuko kizira kunyagwa ubona ibyo david n'inganza akaba bivuze mu gihe kuri ino genekezo rya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa gatatu ari umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya urudandaza rw'abana david n'inganza akaba yaganiriye na evariste nziko banyanka nayo abagwayi bababa ibihumbi indwi nibo bapimwe bagasanga bafise umugera w'igituntu mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibihumbi bine muri abo bari bafise igituntu candukira aha mu Burundi ah, ibice bigera ku mirongo icenda na bibiri bavuye ngwara barakira mu gihe ishyirahamwe ryitaho amagara y'abantu MS risaba amakungu kuvura hagakira ibice bishika kuri mirongo umunani na bitanu ibyo bishyikirizwa n'umuyobozi mukuru umugambi wa leta washinzwe kurwanya igituntu utadendi ku mwana kuri micro ya christian sabisi uwo mu gihugu cyose twashoboye e, gupima no kuvura ku buntu abarwayi bashika ibihumbi bitandatu n'amajyana icyenda na mirongo itandatu n'icyenda muri abo harimo bashika ibihumbi bine bafite igitundu candukira bakaba rero bari ku miti hariho n'undi mugwi navuga baba basanzwe barafashe ijya miti ya mbere ariko nyuma y'amezi atandatu ugasanga haracyarimo imigira y'igituntu tuba tubajyana mu kibumbu ahahoze hari sanatoriyumu nibo rero bariyo mwavuze ati ni benshi oya si byo kuko uko tugenda turabera dufise eh, mu ntango z'umwaka usanga basa n'abiyongereye biba bivuye kuki biba bivuye yuko twebwe eh, iyo dushyitse abarwayi ku miti umwaka uheze turaraba biyongereye gato mugabo ni navyo biro twari dufite mu mwaka uheze eh, twizeye yuko turavye eh, ibitigiri dufise eh, vy'abagwayi bakira ingwara y'igituntu turahumurije yuko atabantu bafise igituntu kitumva ijya miti y'urugero rwa mbere bazoba benshi muri uno mwaka bazoba nk'uko byagenze mu mwaka uheze kandi iciza naho nuko naho nyene baba batashoboye gukira ku rugero rwa mbere twaberetse ibiharuro yuko zishwe ku munsi wa kabiri ibyo bikaba byabuze na gaspari baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi kuri uno wa gatanu mu gihe hari ikiganiro cy'abavugizi b'ubushikiranganje butandukanye ariko mu mugambwe iproni ishami rya share nditijeho bakavuga ko ubwo bwicanyi ari hori hori rifatiye ku bwoko nayo mu bijyanye n'umutekano mwabyumvise ko umuntu umwe ari we yaraye yitabye imana mu masasu yaraye muri zone ya musaga n'ingaha mu gisagara cya bujumbura